Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa aming lapag Mga pasag akin sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa mahilapap Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung bahala sa'yo Oh Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan Sagad na sagad, halika't sinihan ko na yan Manood tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto bigla ang pagkapit mo Paglilitaw ang mundo Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Ang paghiga mo dito sa aking kama Ako, yan ang sinasabi ko Di na tinapos at ayaw na niyang manuod Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita sa aming labas Napasakit sa mundo Napapagod ang puso Akala ko usok Akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may alabas Napasakit sa mundo Napapagod ang puso Akala ko usok Akong bahala Basta nakasalin sa baso Lamig na para sa'yo hindi na bago Ginawa mo lahat kapalit naman iginagago Kanya halika na sumama ka sa alapaap Kalimutan ng pait sa mga nalasahan Palapit ng palapit hanggang sa makatabi Na natin ang mga tala doon sa kalawakan Na mahawakan mo na kumapit ka lang Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang Huwag kang kabahan kasi mga sikreto lang natin na makakaalam Sa mga nakaw na sandali at paano ginawa malaya kahit meron din ang tago Maliba na nakangiti pa tayo di sanay Ikaw ang katabi pagbangon Teka lang, ba hinahanap sa inyo Pagkasabit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Kwentuhan natin at ang makasama ko Yan ang sinasabi mo Dito ka lang, pwede bang Huwag ka nang lumayo sa pa Kung napasakit sa mundo Napapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa pa Kung napasakit sa mundo Napapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo